نامه یهودا من یهودا بنده عیسی مسیح و برادر یعقوب هستم به دعوت شدگان که در خدا پدر محبت پیدا نموده در پناه ایسای مسیح می باشند لطف و مهربانی آسایشتگی و محبت آرزومندم دوستان عزیز хеле мехостам ба шумо дар бораи наҷоти умумиамон нависам лекин ҳоло зарур донистам ки ин номаро навишта шуморо рӯҳбаланд созам то барои имоне ки боре ба имондорон дода шудааст мубориза баред зеро баъзе касон ки дар бораи ҷазо гирифтанашон ҳанӯз дар замони қадим навишта шудааст пинҳонӣ дар миёни шумо ҷой гирифтаанд онҳо худобехабар буда лутфу меҳрубонии худои моро ҳамчун иҷозат ба бадахлоқии ҷинсӣ медонанд ва ягона ҳокиму худованди мо исои масеҳро рад мекунанд ҳоло мехоҳам ончеро ки худатон хуб медонед бори дигар ба шумо хотиррасон намоям худованд мардуми худро аз замини миср халос кард вале сипас аз байнашон онҳоеро ки бовар накарданд нобуд сохт инчунин фариштаҳо мақоми худро нигоҳ надошта манзили худро тарк карданд ӯ онҳоро дар торикии абадӣ занҷирбанд намуда барои рӯзи бузурги қиёмат нигоҳ медорад мисли ин фариштаҳо шаҳрҳои садуму амуро ва деҳоти гирду атрофи онҳо ки ба бадахлоқии ҷинсӣ ва хоҳишҳои ғайритабиӣ дода шуда буданд ҳамчун намуна гирифтори ҷазои оташи абадӣ гаштанд ин одамон дар асоси хобҳои дидаашон ҷисмашонро ҳаром мекунанд ва қудрати худовандро рад менамоянду ҷалолдорони осмониро дашном медиҳанд ҳол он ки ҳатто фариштаи бузург микоил чун бо шайтон дар бораи ҷасади мусо пайғамбар баҳс мекард ба худ раво надид ки ӯро бо дашном ҳукм намояд ӯ ба шайтон танҳо гуфт ки бигузор худованд сазои туро диҳад ин одамон намедонанд ки киро дашном медиҳанд лекин он чӣ ки табиатан мисли ҳайвони беақл мефаҳманд онҳоро нобуд мекунад вой бар ҳоли чунин одамон чунки бо роҳи қоин мераванд пул гуфта гирифтори хатои билом шудаанд ва саркашӣ намуда мисли кураҳ нобуд мешаванд онҳо ҳангоми хӯроки шомҳои муҳаббат байни шумо мисли санги пешпое нишаста бетарсу ҳарос худро мепарваранд онҳо абрҳои беобанд ки бод мебарад ва дарахтони бемеваанд ки дар тирамоҳ решакан мешавад ва дубора мемиранд آنها موجهای شدیدی بهرند که شرمندگی خود را مثل کفک روی آب میبرارند آنها ستارگانی آوارند که برای همیشه به تاریکی ظلمانی خواهند رفت همچنین هنوخ که نسل هفتمی آدم بود در باره آنها پیشگویی نموده گفته است بینگر خداوند با هزار هزار مقدسان خود می آید меояд то ки ҳамаро доварӣ кунад ва ҷони ҳар гунаҳгорро мувофиқи кирдори бадаш ва суханони бешармонааш ки ба ӯ гуфтааст ҷазо диҳад онҳо ҳамеша шикоят мекунанд ва баҳона меҷӯянд аз пайи хоҳишҳои худ ҳастанд бо худ меболанд ва барои фоидаи худ хушомад мезананд аммо шумо дӯстон سخنان فریستادگان خداوندمان عیسی مسیح را که پیش به شما گفته بودند در یاد دارید آنها به شما چنین می گفتند در آخر زمان مسخره بازان به میان می آیند که از پی خواهش های بدی خود می روند آنها جدایی می اندازند موافق میل های جسمانی رفتار می کنند لیکن روح خدا را ندارند аммо шумо дӯстони азиз бо рӯҳи худо пайваста дуо карда худро бар имони поктаринатон бунёд кунед худро дар муҳаббати худо нигоҳ доред чунки ҳоло умедвори марҳамати худовандамон исои масеҳ барои ҳаёти абадӣ мешавед нисбат ба онҳое ки дудила ҳастанд раҳмдил бошед بعضی را گویا از دم آتش کشیده نجات دهید نسبت بعضی دیگر با احتیاط دلسوزی نمایید حتی به لباسی که آلوده جسم گناهگار است دست نرسانید با او که شما را از گناه نگاه داشته به کمبودی و با شادمانی پیش شکوه و جلال خود آورده می تواند یعنی بر خدای یگانه که به واسطه خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما شده است در طول عصرها از امروز تا ابد بزرگی و جلال و نیرو و قدرت باد آمین